Larumatuntan angeluko labar gunean gliz eguna emeretzigaren edizioa. Aroa, dudakura baldimada ere, inen da, jamuntxo etxe berri sehaskatik gurekilan egunan? Egunan zuri ere. Ba, azteko gliz eguna, zer den horreita ziko du eta nolaz sortu zen zer buru ikilan? Ebe, nahi bauzu, eh, hori sortu zuten 2000 eta iruan, Ideia baitzen uh, eh, erakustia eskuara kostaldean uh, ere aitzen altzera, uh, eh, eskuara zunitzatzen altzera bizkimodan diren uh, kiroloietan, surfean eta skaitan, behaz uh, horrela hasi zen, angeluko itxasbazter hortan. Behaz egia da lekoa eta ingurunea ez dela bat eskualduna, biziki turistikoa da, bertan bizi jendieniak ere ez dute uh, gorki eskola initzik entzuten, beren bizian. Beaz, eh, da piskate uh, gure eremutik uh, eh, urrun den uh, geto hortan gure eskola eramatia. Itzordu unen uh, argasta ondituz joan da? polita delaik uh, milaka eta milaka jende basten dira hortik. Batzuk batakite badala zerbait, beste, bestek uh, deskubritzen dute, beaz, uh, basten dituzte bos minutu, horren bat, edo nahizuna, beran bederen milaka uh, pertsuna horiek entzuten dute uh, eskoraz mintzatzen dela, eh? zuten dute uh, ikastola itza, ikusten dute kilola egiten aldera eskoraz, eta ba, ba solida ere uh, betetzen uh, dugun helburua. Beraz, sehaskak kanturatutako itzordu bat du hau. Usteut, eh, jasko urtean, mintzalasa ikilan uh, eh, abiatu zinutela elkarlan bat, edo? Ba, nahi bauzu, uh, eta angeluko eta bokaleko ikastolek antolatzen dute, man, hor, um, hasteuntan mintzalasai festivala idagaiten nahi baita hor, BAB idigunean, guk ere, uh, proposatu ginen uh, mintzalasai uh, gliseguna sartia gitarra hoean, normala txematen hor, gehiago maiteko gure proiektu desberdinei, elgarrekin joaitia eta elgarrekin komunikazioa uh, eh, obekizela. Ben, mintzala saien eh, programan sartu dugu, menan beti uh, ikastoleko, ikastoleko burasoak dute. Mintzalasa, ekartzen dien eh, laguntza hor, Euskara ez dakitenek eh, lehen nozio zonbait, ba, ekartzen duzte? Ba, hori da, nahi bauzu eh, jaztik egiten dugun animazio banda, Mintzalasa, ek uh, proposatuik. Horri guerditan, hor aperitifa momentuan, eginen dute uh, lehen irakaspen bat, hor eskualaz, deneri idekia pesta giro batian, lehen itzak uh, ikasteko. Nola manatzen alden ostatuan, edo nola ostatuen lan iten dela, nola zerbitzatzen alden uh, ostatu hurbilian dien pertsonak, hola, esko, di hola, lehen uh, gusto bat emaiteko. Ez da bortzaz kirolaria izan mehar, eh, lize egunatu Ez, ez, ez, bate, eh, hor etortzen dien eta gazteak parte hartzen dute, batez ere, ba, burasuak eta aski familialala gertakaria behaz, aurrek eta gazteak aukera dute kirol desberdinen eh, deskubritzeko, ba, eh, gero bai, uh, zu uh, izanen dien skate eta roller, freestyle eta um, surf lehenik aspenak hasi berriai ere zuzenduak dira. Mm -hmm. Justuki, gitarauan sartuko gira, gitaraua ipadezaun, ez baita suburra, zeikin abiatuko da eguna? teorikoki behatzietan hasi litaike, atxadeko zazpiak arte, arte, ben, errandu Ez dakigu gususen olakoa izanen den aroa, ez eta suna izanen da goizarekin, normalki atertzen da atxaldean, behaz gur, uh, urte guziz bezala entzatuko gira, animazioak albezain bat egitia, eta kanpoan iragaiten diren uh, kirolak baitira, uh, zena gixaz, uh, mintzatu nahi zor skate eta surf eta uh, erakasleekin, ez da bai. arazorik, uh, ala ere animazioak eta egiteko behaz uh, sonorizazioa eta ongira bestoko dugu, ankas, ez eta suna balitz, guk uh, um, karpabat bat dugu, hor, kotuaren zat, daz uh, eh, eulia baliz goizean aterbetuko ginateke eh, ostatuan eta gido honian eta gozatzeko, behaz guen ez gira kezkatzen. Eta normalki atertuko da atxaldean, behaz bon, gu haituko eh, gira egun osoan berden bezala. Hala, beste nez egitaraoan, surfa, beste ba, ikeri, beste ikeri, beste ba, zerrendatzen alditut hori zelen dian bai. kilolak, nahi behuzu surfa eta skaitarekin hasten da goizian, surfan iz, obeda eh, goizik etortzia, eh, lehen kurtsua behatzik eterditan baita, behaz obeda behatzietatik goiti eh, ditia eta zuzenki izena maiteko, lekuak mugatuak baitina, gero skait eta hortan eta balgutasun gehiago bada, gero itxas baldintzak eta uh, egokiak balin badie izanen dira uh, eta kait surf eta eh, salbamentu eh, eta bodyboard erakuspenak, hori mhm. baldintzak izanen dira, diakin berda angelun uh, eh, kokatua girela labargunean, eta hor zinez normalki uh, surflariek, ez da surflariek maite duten gune bat, normalki hor aterbe bat da, tempesta badelaik eta huainak sobera bortitzak delaik beste lekuetan, unat etortzen dira ba besteat. Mm, normalki zaindu berko dituzte mm, goizian etorko delaik, zaindu landuko dituzte uh, itxas baldintzak, huainak eta nolakoak diren, eta horren mm. arabera plangintzatuko dute uh, beren iniziazioak edo erakustaldiak. Gero izan egin era itxasotik kanpo gertatuko dien gauzak, adibidez roller, eta skate, eta, eta hip-hop, eta eskalada, do yoga, do fitness, eta uh, arte martzialak, eta horiek gero eh, egunean zehar ginen dira, arruaren adabera antolatuko bai. ditugu. Eta uh, izanen dira ere uh, gertakari artistikoak, dansa saioak izanen dira, angeluarrak taldeak dansa, euskal dansak erakutsiko ditu, eta uh, mutxikoak ere uh, ikaspenak proposatuko ditu Uh, eh, aperitifa den moran, eta txaldearekin hip-hop uh, eh, dantza saioak izanen dira bizi beti ikusgarriak uh, diren uh, dantza urbano, hip-hop deitzen ditut, uh, eskola zaharreko baina, meban <laughs> guai uh, zer nahi izen desberdinak bai dira uh, ipar ameriketatik eldo diren uh, dantza hoien izendatzeko, eta beti arrakastatxoak dira, hor, iru eskola desberdinak etorriko dira, uh, batio baionako beste angelukoa, eta beste doni bain eta mm, saio laburak dira uh, ogoi minutu zaituko dira bakotxak, benen biti, biziki erakus garriak dira, xaltuak iten baitituzte eta leku guzietaik, zori uh, izanen da atxaldi, atxaldian. Izanen dira bi konzertu, laparak uh, talde gaztearekin, hor, eginen daukute, diakin berda, beren azken konzertua izanen dela, hor, pausabatinen baitute zonbait hilabetez, uh, ah. laparak taldeak ikusen nahi baduzi apsutuk egin berzizte angelurat larumatian, larumata txaldean, eta ere izanen da, dola zonbait urte EHZ Donostietara gintzen tale bat, tiktara Donostiako talea eta horiek eh, salsa egiten dute, eh, salsa musika beroa bai. eta eta eh, giroan sartzeko egokia den musika hori, eta euskaraz kantatzen dute. Bez, ez, espainiolez ere pixkan, bat ez euskaraz, bez, polita baten ginoen eguna bukatzia olako musika salsa batekin. <laughs> Ados, ah, eta bai. beti bezala DJ Sanok ere eh, bazterrak eh, araituko ditu egun zehar. Egitara hua, betean alarumatuntako, gliz eguna inkari. Jamuntzatxe berri, zeit eh, bergenuke geitu? Justu hartiki bat nahi bozu, eh, badugu ere eh, kidol bat, eh, skimboard eitzen dena, hori normalki horren iteko badugu puzgarri handi bat, urez betetzen duguna, eta aurrak jostetan ari dira hor gainean, eta nahi bozu aurten idorte goeran baikira, uh, itxasoko ura tiratuko dugu, pompatuko dugu, hor uh, uh, edangarria den ura ez gastatzeko. Uh, justu uh, hori azpimarratzeko da, jendiak urbiltzen balin badi eta ikusten balin baute aurrak jostetan, ustetan ari direla eh, urean, uh, hori nahi du bakarrik, itxasoko ura dela, eta ez dugula ituritik uh, eh, hartuko uh, urik, hor, uh, ez dugula fitxik gastatuko uh, diostetan Idorte egoera berezie hortan. Eta bai, eta bai. Ba, beraz, gliseguna, emretzik agen edizioa, larun batuntan, angilun, labar gunean. Setasun guziak uh, eh, egitara eh, hoaz uh, dira? Bai, atxemaitelan badugu eh, hori alde bat, gliseguna Facebooken, edo badugu mm. blog bat ere, gliseguna blogspot, etor baituzu setasun guziak, behaz askida diotzia hor bilatzaile motoretan, gliseguna blogspot, eta atxemaitelan dituzie azken setasunak eta bada Instagram kondu bat ere gliseguna, eta behaz, xare sozialetan atxematen lako azken, azken informazioniak. Ba, bizik untsa. Mine esker gamuntsa eh, azteko gurekin horikoro partikatuik, eta... Matin. Eta ba, goxatu beraz? Bai, mine esker.